Valentin Boval, Anjo Euskaldeko laborari eta agronomoa da. Egoaldeko egietan lananitz eramaiten dituena, azken urtetan bereziki agroekologiari buruz interesatuz. Urte untan, Zabo Eskualdea dugu gomit, Ura ere, mendialdeko eskualde dinamikoa, patxitiko ipe. Ba, zendako zabo eskualdeak, be, hango konfederazion peizanarekin eh, hageman bizikionak baitziren, eta zaboak baditu unberizitasun batzu, epizkat eh, guk ere hemen aintzinera emaiten ditugunak, eh, mendialdeko laborantza da, laborantza bat uh, eh, belajaren inguruan eta ainitza itzulia dena, bat dira ere eh, kalitatezko desmartza hainitz, hor uh, gazenen inguruan ezagun bainan baina bat dira ere inguruan eta beste batzu. Eta behaz, importanta zau, olako euskalde bat eta ikur eta aurten behaz, aurtengo gomita zaboa izanen da. Bestalde, aurtengo gaia familiako laborantza denez, azpimahatzeko da mota horrek populakuntzaren kasik erdia biziarazten duela. Eta munduko ekoizpenaren hiru laurdenak ekoizten. Lujamak, familiako laborantzari egikoia izateko beharra gehitu dio, irankortasun ikuspegiagatik, bisente irabide. Tematika asieratik, eh? Um, lotu ginen pixkat EFAOK eh, um, izen datu baitzuen 2008 urtia, beraz, uh, familiako laborantza, zela, eh, eta guk uh, gehitu dugu pixkat eh, ere itza, beraz, tematika da familiako laborantza eh, Zenako hori gehitu zi, Zenta ez da aski, gaitia behar ba familiako laborantza, izaiten alda familiako laborantza industriala. Aurtengo behitasunetan, seinala daiteke kanpoan, iruren metro kajatuko karpa batek, makineria bereziak aterpetuko dituela. Horrez gain, aurrendako eun metro kajatuko etxale tipi eta berezi bat izaina, nunkabalak urbiletik ferekatzen alko dituzten. Lehen baino erakusketako puru bikoitza, kabala tamintzaldi gehiagorekin.